Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Sutikno dan Muklis Jimatres Desa Bakalan, Kecamatan Tambak Rejo, Bojonegoro. Dengan judul Hantu di Rumah Tengah. aku Sutikno, beralamatkan di desa Bakalan kecamatan Tambak Rejo Bojonegoro. Umurku 22 tahun. Iki pengalaman nyoto sing tak alami sekitar rong tahun, yoiku rong ewuli molas. Sak kedadian Iki. Masku sing jenenge Budiya tau ngalami kedadian aneh ana ing omah bagian tengah. Yaiku masku didekep karo bangsa lelembut sampe masku bengak-bengok nggegerno wong sak omah. langsung wae. Bengi kwi sekitar jam 8 aku budal ngopi karo kanca-kanca ning warung langganan sing sak bendina tak gawe cangkruk karo kanca-kanca. Ora suwe anggonku ngopi wetengku krasa luwe lan aku pamit karo kanca-kanca nek aku ape mulih ape mangan. Sekitar jam 11 bengi aku mangan ning omah. Mari mangan aku ditelepon kancaku kusing jenenge Muklis nek aku dikon balik ning warung kopi. tapi aku nolak mergo aku ngerti acara ono ing TV apik banget lan iku acara senenganku. Aku ndelok TV ning omah bagian tengah lan dikonconi karo mae lan pake ugo adikku sing jenenge wiwit. Tapi ora suwe sekitar jam setengah rolas wiwit pindah ono ing kamar amargo dewe sisuk sekolah lan pake karo mae yo pindah mergo sisuk kudu nyambut gawi. Kawit jam rolas aku ndelok TV Dewi Urano Konconi. Hawa oh, aneh mulai tak rasakno. Hawa oh, ini adem banget lan uluku podo ngadek kabeh. Tapi ratak gagas aku tetep nerusno anggon kundelok TV. Ora krosonggon kundelok TV, aku ndelok jam ono ing HP jebuli wis. Jam siji lueh rong Mari ndelok HP karpu HP melingak ndelok TV meneh. 啦啦啦！ Aku kaget sak kaget-kagetku. Jebul ana ning sampinge TV ana wujudan sing durung tak roi sak urunge. Wujud kuwi gedhe banget nganggo jubah warna ireng, rai tangan kabeh sarwa ireng. Wujud kuwi nyawang aku. Aku apene bengok-bengok sak banter-bantere, nanging lambeku rasane kaya dibungkem. Aku mung iso ngetokno swara.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 kuping angel tenan. Orang guru kui, aku kroso sikilku ono sing nindi, lan koyo ono sing grayai. Bareng tak sawang ladalah, jebule ono wujutan bayi sing rupane rapati jelas, berangkang ono ing sikilku. sikil ku ape tak obano nanging angin banget. Awak rasane gobyos keringetku kaya baradus. Sekitar telung menit anggonku nyuara o o o o o Makku sing kamare mepet omah tengah krungu swara kulantangi. Makku gugah pakku sing ijek turu. Pak. Pak. Pak, tangi Pak. Anakmu tekno kekre apa, Pak? Pak. Ana apa to Bu bengi-bengi wong turu? teknok nek opo cecel didelok. Pak kulan makku akhire metu teko kamar lan ngekakne lampu mak biar lampu mekan lan bangsa-bangsa sing ganggu aku wis ora ana. Pakku sing ngerti kringetku akeh kaya mari adus langsung nakoki aku. Kowe kene opo to Tik? Eh, anu Pak Mau aku diwedeni wong gudi neng cedake TV karo bayi mbrangkang ning sikilku. Ya wis le, ora usah wedi tak baturi turu ning kene. akhirnya aku turu karo Pak Kuning ngarep TV. Alhamdulillah sampai isuk wis orano kedadian opo-opo meneh. Lan mugo-mugo iso bertagi pengalaman kali sedoyo dulur-dulur Jimatres. Cukup semini ae cerita teko aku sutik nolan muklis Jimatres dari desa bakalan kecamatan Tambak Rejo Bojonegoro, rantau Malaysia. Salam Jimatres, salam misteri. Au!